كما البخاري رحمه الله بيقول باب رفع الصوت في المسجد mesciddə səs qaldırmaq. Elə bir ki, bu bab bizim üçün keçib qabaq, elə deyil. Elə də belə keçmişdik. Təxminən bir 10 bab bundan qabaq. Bu məsələ barədə. Ki, məsciddə səs qaldırmaq olar, yoxsa yox. Orada gərək o iki nəfər mübahisə edib, yəni, səsdən işdir, çıxır məscidlərə. فبرضا رحمه الله deməli Səhər bin Niyəsinin rivayətini getirir. Və deyir ki, məsciddə dayanmışdan birdən deməli kimsə ona bir daş atdı balaca. Gördüm ki, bəs Ömər bin Xattabdır. Çağırmaq istəyir məni. Dedi ki, bəs gedək iki nəfər gətir, gətir bura. Və oranı gətirdim. Dedi ki, bəs Amar ibn Xattab onlardan soruşdu ki, kimsiz siz və haransınız? Bəs onlar iki nəfər dedi ki, biz Taif əhlindənik, Taifdən. Deyilən, Taif yerin adıdır. Yəni, oradanıq biz. Və bu vaxt Ömər e, radiyallahu anh dedi ki, əgər bu, bu şəhərdən olsaydınız, yəni Mədinədən, siz e, yəni elə bil ki, şallaqlayardım biraz. Vurardım. Çünki deyir, Peyğəmbər salsın məscidində səs qaldırırsınız. O iki nəfər səs qaldırmışlar, səsküyünə danışırlar. Və Ömər Rədiyallahu anh ki, əgər bu şəhərdən olsaydınız, yəni sizi vurardım. Yəni, bu onu göstərir ki, cahillik üzvürdür. Yəni, başqa şəhərin olduqlarına görə Ömər Xattab heç nə ödə, həmçinin hörmətdir. Və həmçinin göstərir ki, bəs mektiddə ses qaldırmaq olmaz. Lakin, keçən barda 10 fəsil bundan qabaq, orada gördük ki, ses qaldırmaq olar. Çünki Peyyəndə əsas çıxdı, demək olar, səssizin öş qaldırdınız. Aydındır, heç nə demək olar. Və necə bu məsələnin şeyim olar? Yəni, ola bilsin, onlar faydası söhbət edirlər, nəsə. Ona görə, bəli, faydasız söhbətləri məsciddə qaldırma olmaz səskür. Amma belə, tutaq ki, hmm, faydalı bir şeydirsə, tutaq ki, ölüm məclisidir və ya dünyalı söhbətdir, olar kim faydalıdır? Olar, biraz səs qaldırmaq. Ona lakin bəzi alimlər görməyiblər. Malik deyib ki, meçiddə bəhsəsindən danışma məkruhdur. İstəyir dünya söhbəti olsun, istəyir din. İmam Malik radiyallahu anh. Və lakin e, Ömər bin Xattabın e, bu həd aha, vəziyyəti bu əsəri göstərir ki, yəni faydası söhbətlərdir. Amma faydalı olaraq, alimdir, faydalı olar. Düzdür, gəlib ki, İbn-i Məcədə bir neçə hədis ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi məscidlərdə səs qaldırmağa qadağan deyil. Ümumən. Ola ki, bu ayıb deyil, birinci zəifdir, ikinci də bu hədisdə aiddir faydası söhbətlərə. Amma faydası, faydalı söhbətlər olar inşallah e, heç nə yoxdur bu söhbətdən. Və Ömər bin Xəttab da yəni həmçinin hədisdə göstərir ki, Ömər bin Xəttab necə dini yəni dini şuarları yerinə yetirirdi. Adi bir dənə balaca bir şeydir, daha fikirləsən yəni o məsələ toxunurdu və qoymurdu ki, heç nə cızından çıxsın. Ona görə də din doğrudan da Əbu Bakırın xüsusən Ömərin vaxtında izzətli idi. İzzətli idi doğrudan lakin sonra başda zəifləməyə. Və e, sonra elə Buxarə rəxmullah həmən hədisi gətirir, hansı ki, onun təsiri bundan qabaq keçmişdi ya. Onu da hədisi gətirir və göstərir ki, bu hədisi gətirmək məqsədi olur ki, faydalı olar. Orada icazə verilmişdir. Bu hədisin dalınca gətirdi ki, elə başa düşməsinlər ki, olmaz daha səs qaldırmaq. Gətirir ki, bu hədisi ki, faydalı olar, Məqsəd olur ki, faydası söhbətlər olmaz məsciddə. Aydındır. Və sonra burada Rahiməhullah məsciddə oturmağa və halqa, və halqa qurmaq. Yəni, belə dairə şəklində oturub, dinməs eləmək, zikir və s. Zikir səbəb budur ki, hələ zikir olmaz. İndi sufilər ilə yığışıb bir yerə başlayırlar zikirləmək. O cür olmaz. Nə Rəsul sayısan deyib həll eləmək lazımdır, nə də sahabələr həll eləyib. Aynındır. Lakin halqə deyəndə, yəni zikr halqası, yəni elm halqası. Quran öyrətmək və ya elm onlar. Sələf bu cür halqalar qurub. Ancaq La ilahə illallah, la ilahə ilə zikirlər eləməyiblər. Yəni halqa şəklində. Lakin bu məsələ qalsın inşallah, yəni, gələn dərsimiz Allah bilir.